آمنوا أطيعوا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake kasancewa tare da ku a wannan rana ta asabar 16 ga watan sha'aban na shekara ta 1435 bajira na muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garmaka zuwa madina wanda ya zo da sha hudu ga watan yuni na shekara ta dubu biyu da sha hudu a yau magashi mun sake dawowa cikin wani sabon shirin na fatoyin rahama shirin da kan amsa tambayin da kuma tsaro kan aiko ta kan lambobin wayan nan dai da aka saba na sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku wato sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu wato sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma dai takan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar wato sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar haka zalika dai za ku yi aikowa ta mu na imel akan fatoyin rahama at yahoo.com ko kuma ta shafinmu na fatoyin rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook kamar kowace rana a yau ma muna tare da shi malami a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da kenan Kano wanda zai amsa tambayoyin da kuma sauraro kuka aiko kuma suna na Anas Idris Hassan wanda zan kasance tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu akrama kallah bismillah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka sani cewa mun shiga watan sha'aban watan sha'aban shine wata na takwas a lissafin watannin shekara na musulunci shine watan da yake tsakanin rajab da ramadan wannan wata larabawa suna kiran shi da wannan suna sha'aban sha'ban domin a cikin wannan wata ne suke rarrabuwa su furfuta wasu su tafi kai samame domin neman ganima wasu tafi neman ruwa da abincin dabbobi wasu su tafi ziyarar wasu manyan sarakuna domin su samu abin da za su ci su ciyar da gidajensu to wannan rarrabuwar da suke yi da tarwatsuwar da suke yi a cikin garuruwa shine dalilin da ya yasa ake kiran shi sha'ban kamar yadda wasu masana a ah, tarihi suka faɗa wannan wata yana da wata falala da sunna ta nuna daga cikin falalarsa a cikin wannan wata ne ake ɗaukaka ayyukan bayi zuwa ga Allah subhanahu wataala shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake kula da yin azumi a cikin wannan wata kuma yake kwadaitar da al'ummarsa su zama suna yin azumi kuma suna yawaita yin azumi a cikin wannan wata saboda haka isa'i ya rawaito hadisi da sanadi wanda yake mai kyau ne daga usama ibn zaid radiyallahu anhuma yake cewa shi usama yake cewa nace ya rasulullah lam araka tasumu shahran min ash-shuhuri ma tasumu min sha'ban yake cewa ban ganin kana azumi da yawa ba kamar irin yadda kake azumi a sha'ban wato ba wani wata da naga kana azumtar sa azumi mai yawa kamar yadda kake a sha'ban sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi ansa da cewa zaka zalika shahrun yakfalu an-nasu anhu bayna rajab bayna rajab wa ramadan وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم ma'aiki sallallahu alaihi ya ce eh wannan shine watan da yawancin mutane suke gafala su rabkana gabarinsa domin yana tsakanin rajab da sha'da ramadan kuma shine watan da ake ɗaukaka ayyuka a cikinsa zuwa ga ubangijin halittu don haka nake son a ɗaukaka aiki na alhalin ina asibi annabi sallallahu alaihi wa sallama yace shahrun yakfalu an-nasu anhu bayna rajab wa ramadan wata ne da mutane suke gafala game da shi wanda yake tsakanin rajab da shi ramadan rajab wata ne da yana cikin watanni guda hudu masu alfarma tun kafin zuwan musulunci larabawa suna girmama watan rajab da shi da sauran watanni guda hudu waɗanda suke da alfarma sun kasance suna girmama su ba sa yadda su yi fada ku su yaƙe-yaƙe a cikinsu to haka musulunci ya zo ya bar musu wannan matsayin nasu ya tabbatar da wannan darajar su waɗannan watanni da haka mutane sun san darajar watan rajab hakanan shi ma ramadan musulunci da ya zo ya ba shi girmansa da darajarsa da falalarsa to yawanci mutane sai suke manta kuma da sha'aban wanda yana tsakanin waɗannan watanni guda biyu masu falala to shi ne sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yin azumi da yawa a cikinsa. Don ya nabbahar da mutane akan falalar shi wannan watan ya nabbahar da su akan falalar shi wannan watan wataƙila mutum ya iya cewa ai su ayyukan bayi ana ɗaukaka su ba wai kawai a cikin wannan watan ba tunda hadisi ya zo a cikin sahihaini bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ana daga Allah ta'ala ana ɗaga masa aikin dare kafin yini kuma ana ɗaga aikin yini kafin dare wato yurfa ilaihi amalul laili qabla an-nahar wa amalun nahari qabla Laili. to an sa a nan shi ne, ayyukan bayi ana ɗaukaka su akwai lokuta daban-daban akwai wanda ake ɗaukaka su a kullum wato a kullum ana ɗaukaka ayyukan bayi zuwa ga Allah ta'ala na dare a ɗauka su kafin eh, rana ta fuzo na rana kuma kafin dare wato rana ta faɗi sannan kuma akwai waɗanda ake ɗaukaka su a sati-sati wato akwai rafot ɗin da ake kai shi na sati-sati shi kuma wannan yadda hadisai suka nuna ta nuna ana kai su wato ana kai shi a ranar litinin da alhamis shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake azumtar litinin da alhamis sannan akwai na shekara shekara shine wanda yazo a cikin wannan hadisi na Usama ibn Zaid yake cewa yurfa turfa fihi al-amalu ila rabbil alamin to wannan na shekara shekara kenan to a wannan ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yake so ya rika azumtar wannan wata saboda ya kasance an ɗaukaka aikin sa yana azumi Aisha radiyallahu ta'ala anha ta gaya mana cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana azumi yawa a cikin watan Sha'ban kamar yadda ya tabbata a cikin Sahih Bukhari take cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasum wa ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama istakmala siyama shahrin illa Ramadan wa ma ra'aytu akthara siyaman minhu fi Sha'ban hadisi yana cikin Bukhari da Muslim Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi azumi har mu rika cewa kamar ma baya ajewa to kamar ma koyaushe azumi yake haka nan zai aje azumi har mu rika cewa kamar ma baya azumi sai take cewa ban taba ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumci wani wata cirba sai Ramadan ya yi shi gaba ɗaya daga farkon sa har ƙarshe sai Ramadan sai ta ce ko ban ga wani wata da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake azumtar mafi yawancin kwanakin sa ba sai Sha'ban to haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana azumtar da yawa daga cikin kwanakin sha'aban amma baya azumtar sha'aban daga farkonsa har sa baya azumtarsa daga farko har karshe malamai suka ce hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawan azumi a cikin sha'aban. Wataƙila saboda kamar yanda ya faɗa a cikin wancan hadisi ne cewa yana son wa fa uhibbu an yurfa amali wa ana sa'im ina so a daga aiki na zuwa ga Allah ta'ala ina azumi to shi yasa yake yawan azumi a cikin sha'aban sannan kuma wala Allah ya zama akwai saba wa kai mutum yi yana shirin shiga watan Ramadan sannan kuma ya yi azumin muka a cikin Sha'aban to zai zama ya fa saba sosai sai ya shiga cikin Ramadan din yi azumin Ramadan ba tare da ya ji wahala yinsa ba domin ya saba wa zuciyarsa zaƙin wannan azumi a cikin Sha'aban wannan da hikima ce da malamai suke hararowa duk da cewa wancan hadisi na usama hadisi ne wanda yake zahir wato a fili yake ƙwararɓaro wajen bayanin hikima fa an yurfa amali wa ana sa'ir ina sha'awar a ɗaukaka aiki na a cikin wannan wata alhalin ina azumi to wannan shine abin da ya tabbata na sunna a cikin wannan wata shine mutum ya yi azumi a cikinsa. amma akwai wasu abubuwa da aka yi ƙare-ƙare a ciki wanda babu wata hujja tabbatacciya daga annabi sallallahu alaihi wasallama da ta zo da wannan akwai hadisai amma dukkanin su hadisai ne da malaman hadisi suka yi bayanin cewa hadisai ne na ƙarya ko kuma hadisai ne masu rauni kwarai da gaske wanda ake kira zaifin jiddan ba su tabbata zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar wato kebe daren wato abin nan idan sha'aban ya raba tsaka wato daren sha hudu ko sha hudu ko sha biyar na sha'aban a keɓe wannan daren a yi wata ibada ta musamman a yi hujja da wani hadisi da yake ta iza kanat lailatul nisfin sha'ban fa qumu lailaha wa sumu naharaha cewa wai idan aka zo daren wato rabin sha'ban ku yi tashi ku yi qiyamul laili ku yi azumi da rana to wani hadisi babu shakka hadisi ne da bai tabbata ba hadisi ne da bai tabbata ba malaman hadisi sun kawo shi a cikin hadisai wanda suke bara gurbi littafin takhrijul ihya na al-iraqi ya yi maganarsa a kan cewa hadisi ne wanda bai tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai wani shi ma da yake cewa man ahya lailatai aidi wa lailatan nisfi min sha'ban lam yamut qalbuhu yawma tamut al-qulub cewa wanda ya raya daren rabin dare eh, wato na rabin watan sha'ban to zuciyarsa ba za ta mutu ba ranar da zukata suke mutuwa shi ma hadisi ne wanda bai tabbata ba al al-jawzi Ibnu adi zahabi cikin eh, mizanul itidal da dai malamai da yawa waɗanda suka yi magana a kan cewa wannan ba maganar manzo ce sallallahu alaihi wa sallama babu inda aka yi umarni a ware wata wani dare na sha'aban a yi salloli a cikinsa ko a ware wata rana ita kadai yi azumi a cikin ta abinda muka ce kuma ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi yana azumi a yawayawaicin kwanakin ramadan ne ba wani dare ke warewa ya azumi a cikinsa ba akwai hadisi na mu'az ibn jabal akwai hadisi na mu'azu jabal wanda malamai sun hassana shi wanda shi abinda yake cewa ayyafali wallahu ila jami'il khalqi lailatan nisfi min sha'ban fa yaghfiru li jami'i khalqihi illa al-mushrik aw mushahin wato ubangiji ta'ala yana tsinkaye zuwa ga halittar sararin rabin sha'ban ya gafarta wa dukkan halittarsa sai wanda yake hada Allah da wani ko kuma wanda yake gaba da dan uwansa to wani hadisi wasu malamai sun inganta shi cewa ya inganta ko ya tabbata ko hadisi ne hasan daga annabi sallallahu alaihi wa sallam to amma shi abin da ya kunsa shine ya kunshi fadar falalar daren bai kunshi batun ibada ba babu maganar a ware shi da ibada domin babu alaka tsakanin a ce dare yana da daraja kuma a ce ai ibada ba dalle ne don an ce dare yana da daraja ba kuma a ce a ai ibada akwai wanda daren da yake da daraja ana son ibada a cikin sa to wannan musulunci ne yake faɗar haka wato nassi ne yake kawo haka kamar daren lailatul qadri shi wannan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ce man qama da qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi kaga wannan hadisi ne kat yazo amma kaga daren juma'a yana da falala amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a ware daren juma'a da wata ibada shi kaga ba wai dare dan yana da falala shikenan kuma sai ya zama dare ne wanda za a iya bada a cikin sa sauraka wancan hadisi ya faɗi abinda Allah ta'ala yake wa bayan na, ta goma shi na gafara a daren bai kuma keɓance wannan da wani wanda shi ya tashi yayin ibada ba cewa sai shi ake yi wa wanda dai aka ji ba a yi wa shi aka faɗa shine wanda yake hada Allah da wani a cikin bautarsa ko kuma mutumin da yake gaba da dan uwansa ba wani dalili haka kawai saboda wani abu na duniya to wannan shine zai rasa samun tagomashin wannan dare sawa'un mutum zai samu wannan tagomashi matukar dai bai zama cikin waɗannan mutane da annabi sallallahu alaihi ya faɗa ba sawa'un ya tashi yana kiyamul lil ko ba kiyamul lil kaga ba a kebance abin da wani mai kiyamul lil ba idan mutum ya saba azumi a cikin ayyamul bit kwanaki uku na kowane wata kamar sha uku sha hudu sha biyar na kowane wata wanda suna ce ta manzo sallallahu alaihi sallam wanda ya gaya wa abuzar algifari ya kuma gaya wa Abu Huraira cewa su rika yin azumi a waɗannan kwanaki guda uku sha uku sha hudu sha biyar na kowane wata mutum in ya saba yi yana yi dama to dan sha'aban ya zo ba zai fasa ba zai iya yi ba wai dan lailatun nisfin sha'aban ba daren rabin sha'aban ba a'a saboda daman ya saba yin azumin sa to wannan shi ma zai zai ci gaba da yi ko mutumin da yake kiyamul laili ya saba duk dare ya tashi ya yi wani abu na sallah don haka don nisfu sha'ban ya zo lailatin nisfi sha'ban ta zo zai tashi ya yi sallasa sa tunda dama wani abu ne ya saba shi ba wai ya keɓance waɗannan waɗannan ba bane da yin wannan sallah to wannan shine abin da ya tabbata ah, har ila akwai wani abu da shi ma mutane suke yi wanda shi ma ba shi da asali hadisan da suka zo ko abinda aka rawaito game da wannan bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba magana sabaci shine abinda ake kira du'a Unus sha'ban to addu'ar rabin sha'ban wanda har suke cewa a cikin daren 10 ko 15 na sha'ban in sha'ban ya raba tsaka a lokacin ne ubangiji ta'ala yake kaddara dukkan abubuwa da za su faru a duniya suka ce to san haka mutum ya tashi a lokacin ya addu'a ya roki Allah ta'ala ya kaddara masa abin da yake mai kyau to sai ya zama na a lokacin an kaddara masa mai kyau ko kuma in an kaddara masa wani abu mara kyau ya roki Allah a daddaren sai a shafe sai a kaddara masa abin da yake mai kyau to wannan shi ma bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba kamar yadda malamai da yawa da sun yi bayanin wannan har ma ka ga a wasu gurare ko a wasu kasashe ana rubuta wata addu'a ana sayarwa kaga a bakin titi akan danja ana sayar da irin waɗannan addu'o'i wai addu'a ce wacce ake yi a a nisfu sha'ban lailatul nisfi min sha'ban allahumma in kunta katabtani indaka fi ummul kitabi shaqiyan aw mahruman aw matrudan aw muqtaran alayya min arrizqi famhu allahumma bi fadlika shaqawati wa hirmani wa tardi har zuwa karshe abin da suke karantawa wanda wannan bai tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wasallama ayar da suke hujja da ita inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim wannan ayar tana maganar lailatul qadr ne inna anzalnahu lalle mun saukar da shi alqur'ani fi lailatin mubaraka a dare mai albarka inna kunna munzirin lalle mu mun kasance mu ne masu gargadi fiha yufraqu kullu amrin hakim a cikin wannan dare ne ake rarrabe dukkan wani al'amari wanda yake na na Allah ta'ala wato dukkan wani al'amari da aka hukunta to wani aya tana maganar lailatul qadri ne kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a cikin alqur'ani cewa ya saukar da da alqur'ani fi lailatul qadri inna anzalnahu fi lailatul qadr sannan Allah ta'ala ya ce shahru ramadan allazi unzila fi alkur'an kaga ashe lailatul qadr ake nufi domin a ramadan aka saukar da alkur'ani lailatul qadr kuma tana cikin ramadan saboda aka maganar daren lailatul qadr ne wanda yana cikin ramadan ba ba daren lailatul nisfin sha'ban ba to da ire-iren waɗannan abubuwa da yawa wanda mutane suka kirkira suke jingina wa shi wannan wata na sha'ban wanda kuma bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba har ma za ga wasu a wasu kasashe har da ware ziyarar kabari da daddare mutum ya tafi kuma kabarta ya ce zai je ziyarar kabari na lailatan nisfin shaban ya karanta qur'ani ya yi hujja da wasu hadisai wanda dukkaninsu malaman hadisi sun yi bayanan su cewa ba su inganta ba kamar ibn jauzi a cikin littafin al-ilal mutanahiya marar shaukani a cikin al majmua da ibn arraq a cikin littafin tanzihu shari'a malamai da yawa wanda shekaru da dama sun yi wannan jawabin amma da yake ko da yaushe mutane idan suka yi nesa da ilimi to za su ta fadawa cikin abin da ba shi da asali kuma su bar abin da shi yake da asali din kaga abin da yake da asali shi ne azumtar shi wannan wata din sai ga da dama mutane ba azumin ake yi ba amma kuma idan lailatul nisfi sha'ban ta zo sai kuma kaga ana ta waɗannan abubuwa waɗanda ba su tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba to da ya takeice wannan shine abin da ya zo dangane da shi wannan wata na sha'ban yana da falala falalarsa kuma abinda ake bukata ga musulmi shine ya kasance yana azumi a cikin wannan wata haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shine abin da bukhari da muslim suka rawaito a cikin littafansu don haka muna fatan Allah ta'ala ya bamu dacewa to amin sumanin barka dai ta farko a wannan mako ta fito daga hannun dini tal'udu wanda ke tambayar menene halaccin cire takalmi yayin shiga makabarta abin da ya shafi shirye takalmi lokacin shiga makabarta akwai hadisi da ya zo na annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya ga wani mutum a cikin makabarta yana sanye da wani takalmi na fata takalmi ne na fata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwalla masa kira yake cewa ya kai mai wannan takalmin na fata ka cire takalminka takalmi ne da fata fata da ba a je ta ba sai ka cire takalminka to wasu malamai suka ce to wani ya nuna ba a shiga da takalma cikin makabarta in an so a shiri imamu ahmad yana daga cikin masu wannan fahimta yana ganin cewa idan mutum ya zo shiga kabari ya cire saboda wannan hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallama wasu malamai kuma suke ganin cewa a saboda ya sa takalmi ne wanda fatar ba a jeme ta ba ita fata ana bukata a jeme ta wani kuma a jeme ta ba wasu kuma suka ce a wanda ya sa irin wannan takalmin tunda takalmi ne na masu nuna wato masu alfahari masu nuna isa so suke sa shi saboda haka ya saka wani takalma ne wanda yake takama kuma makabarta ba guri ne za ka yi takama ba guri ne da in ka zo za ka saduda ka rasuna zuciyarka ta karaya ka ji tsoro ka fara tunanin lahirarka to shi za ka shigo da wasu takalmi waɗanda aka san cewa masu takabburanci ne suke sashi to wadda duk dai wasu maganganu ne da wasu malamai suka yi domin su su abin nan su nuna rashin wajabcin cire takalmin amma da aka imam ahmad yana gaba haka bane kuma yana cewa su wannan asabti ya tayin din wannan takalma ai akwai cikin sahabbai waɗanda suka sa su kamar ibnu umar ya sa irin wannan takalma to kaga ashe ba takalma masu girman kai bane tunda ibnu umar dai ba za a sifanta shi da girman kai ba to amma dai abin da yake babu sabani a kansa shine ah, makabarta idan ya kasance ba wato akwai abin da zai cutar ga mutum in ya tafi shiga ba takalmi ko makabarta ce akwai kaya ko kwalabe ko wasu abubuwa a nan ba a cewa sai ya shiga da kafafuwansa haka ko da ko zai cutu ba ba wani malamin da ya taɓa faɗar haka saboda ita a ka'ida ta addinin musulunci don abin da zai wato sa mutum ya shiga cikin matsuwa ko takurwa ko wahala to shari'a tana samun masa sauki da rangwame a kansa dararu yuzal ka'ida ce da malamai suka tabbatar ta cewa duk abin da zai cutar da da mutum to kokari kawar da shi ba a tabbatar da abin da zai cutar da mutum a ce yaje ya ko da zai cutu eh, musulunci yana cewa la darar wala dira ba cuta ba kuma cutarwa ma ja Allahu alaikum fi dini wal harj yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra saboda haka in dai har akwai abin da zai cutar a cikin makabarta saboda ko akwai kaya misali akwai kaya a kwalabe akwai abin da dai mutum ya sashe shi ba takalmi zai zai ji ciwo ko zai ji rauni ko zai fitar da shi to babu wani malamin da zai tilasta masa cewa sai ya cire takalminsa in kuma ya ga cewa zai cire to anan kuma ba a cewa ya yi laifi don me zai cire takalminsa don saboda akwai malaman da suka suke ganin cewa a cire din saboda haka sai a sai a bar shi ya cire takalmansa kamar yadda ya ga iya so haka ya cire din wanda kuma ya ga saboda yana ga makabartar ko kuma yana ga a cikin malamai a wanda suke ganin ba dole a cire ba shi ma kada a tayar masa da kayar baya cewa dan me zai zai shiga daga zai shiga daga da takalmansa sa kamar idan har akwai abin da zai cutar wannan babu wani malamin da zai ce dole sai ya shiga da da kafarsa ba takalmi ko da kuwa akwai abin da abin da zai cutar ala'ayi halin matsala ce da malamai suka yi sabani akan ta jumhur suna ganin ba tilas bane a cire amma imam ahmad shi shi yana cire takalman nasa sai sakon alhassan zuwa cikin wanda ke cewa malam ya ake nufi da ta'adda a addinin musulunci to abinda ake nufi a la'itida shine ka ka wuce iyaka wajen neman haƙƙinka wani abu ne aka yi maka kake kokarin ka nemi haƙƙinka kai kuma sai ka wuce iyaka shine a la'itida kalmar inda yi wannan kalmar yake nufi akwai kalmar zalunci azzulm ita wannan azzulm tana nufin kawai ka shiga haƙƙin wani ka cuce shi alai ce da kuma yana nufin garin neman haƙƙin ka kai kuma ka wuce iyaka yasa Allah ta'ala yake cewa waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilukum wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin ku yaqi waɗanda suke yaƙar ku ku to sun yake ku ku tashi kuma ku yake saboda sun yaƙe ku sai ya ce wala ta'tadu amma kada ku wuce iyaka kaga wannan shine ta'addanci ka wuce iyaka kai kuma garin nemo haƙƙinka kai kuma ka yi wa wanda ba shine yayi maka ba ka cutar da wanda bai cuce ka ba to wannan shi ake kira al-i'tida kaga a mahallin ah, qital a mahallin yaki Allah ta'ala ya ambaci cewa ku yaki waɗanda suke yakar ku ku yaki waɗanda suke yakar ku amma sai ce wala ta'tadu kada ku wuce iyaka wato wajen garin ku yaƙi waɗanda suke yaƙa ku ku haɗa da wanda ba sa yaƙa ku wanda ba su yi ku ko wanda ba yaƙi ma suke yi ba kamar mata da yara da masu ibada a gurin ibadarsu to nan in kuka yi haka kun wuce iyaka shine wala ta atadu sai ce inna allaha la yuhibbul mu'tadin Allah baya san masu wuce gona da iri to haka nan a wajen a wajen addu'a shi ma anan ubangiji ta'ala ya ka kai addu'a ka roƙe shi amma kuma sai ya hani a wajen abu na wala atadu kada ku wuce iyaka wajen addu'a malamai suka ce al ufi fi du'a wuce iyaka wajen addu'a shine ka roki abinda bai halatta a roƙe shi a roƙe Allah shi ba wato ka roƙi misali ka roƙi abinda ke mustahil abinda ba a sa ba a yi shi Allah sunnarsa da aikinsa bai gudana akan yin wannan abin ba kai ka ce ayi maka tun ya ce shi ya Allah ta'ala ka sa ni bana buƙatar ci da sha zama na ni rayuwa ta bana ci bana sha kuma in ji ina rayuwa da lafiya ta lau kaga wani addu'a ce amma akwai al'itida a ciki akwai wuce iyaka akwai wuce iyaka a ciki saboda ka roƙe shi abinda ba ya saba wa sunnarsa da aikinsa a cikin halittarsa ko ka roƙe shi ya baka ciki guda biyu da ka tashi kamar tsotso kai kana yawa sama ce Allah ni kai min fifike da inda nake so in tafi to kaga wannan i'tida ne a cikin addu'a ko ka roƙe shi Allah ta'ala ka bani ikon sarrafa aljanu Daga mana ina umarta su ina hana su ina tsorata su suna mun biyayya ita da ne a cikin addu'a to duk wani abin da za ka roƙa wanda bai halatta ka roƙe shi ba ko ka roƙi abin da yake zalunci ne ka roƙi Allah ta'ala ya baka nasara ka cutar da wani ko wanda yake neman wanda yake sana'a ta damfarar mutane ko cutar mutane ya roƙi Allah ta'ala ya ba shi sa'a wannan da ne fi du'a to shi al'itida shine duk abin da aka ce haƙƙin ka ne kana da ka yi shi amma ka wuce iya kar da aka shata maka wanda shi ake kira itida akwai kuma zalunci wanda shi ma a Hausa muna kiran shi ta'addanci a Hausa muna kiran shi ta'addanci wato gaba ɗaya ma baka da wani haƙƙi a cikin abu ka tare mutum ka kwace kuɗin sa misali ko ka dake shi ko ka ka cuci wannan zalunci sunansa ka cinye haƙƙinsa kai baka da haƙƙi a cikin abu amma ka cinye wani muna kiran shi zalunci sannan kuma ana kiran shi ta'addanci a larabci ba a kiran shi etida saboda shi a nan wato babu wani haƙƙin da ka je nema har ka wuce iyaka sai dai ka kira shi zalunci to ma a muna kiran shi ta'addanci za ka duk wani abin da za ka shiga haƙƙin wani ka cutar da shi ka razanar da shi ka hana shi kwanciyar hankali duk sunan shi ta'addanci a musulunci to nake tambayar malami ne hukuncin wanda bai yadda da hadisi ba to da hadisin alqur'ani da hadisin alaihi wasallam tagwaye ne ba yadda za a yi mutum ya fahimci alqur'ani sai ya gwama shi da bayanin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya alkur'ani kamar da kasancewa a yanzu ba za ka ɗauki alkur'ani kawai ka ce za ka yi wa mutane fassara ba sai ka nemi bayanin da malamai suka yi to bayanin malami na farko shine manzo sallallahu alaihi wasallam shine malami na farko da ya bayanin alqur'ani manzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nazzala ilayhim wa la'allahum yatafakkarun Allah ce mun saukar maka da wannan alqur'ani don kai wa mutane bayanin abinda muka saukar maka da muka saukar maka la'alla sai tunani kaga anan ubangiji ta'ala ya faɗi abinda ya saukar ya kuma faɗi bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai ne ubangiji ta'ala ya hada a cikin wannan aya Al-zikir azzikir shine alkur'ani da Allah ta'ala ya saukar sannan kuma da bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi shi ce da tubayyana lin-nasi ma nazila ilayhi kaga ashe abu ne akwai albayan akwai almubayyan akwai albayan akwai kuma abin ake yi bayani to wanda yake yin bayani na farko shine annabi sallallahu alaihi wa sallam shine wanda yake bayanin al alkur'ani wanda shi ma wannan bayanin daga Allah ya same shi ba wai shi yake kirkirar sa da kansa bai ba ya tsiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha abinda zai yi furta ba san zuciyarsa ba ne. wahayi ne da ubangiji ta ala yake masa sauraka ita ma suna wahayi ce kamar yadda alkur'ani yake wahayi wa kurna ma biyu fi biyutikunna min ayati lahi wal hikima Allah ce wa matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ku yi bitar abinda ake karantawa a gidaddajin ku abinda kuke ji ana karantawa a gidaddajin ku sai ce min ayati na ayoyin Allah shine alkur'ani sai ce wal hikima to ce hikima din ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kunce hukunce da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayani saboda ka kaga dukkanin su wahayi ne da Allah ta'ala yi shi yasa ce ma wazkurna ma yutla fi biyutikunna min ayati llahi wal hikma saboda ka ayoyin Allah da alqur'ani hada suke shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walan yatafarraqa walan yatafarraqa hatta yarida alayya al-haut da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na bar muku abubuwa guda biyu shine alqur'ani da sunna ku rike su ba za su rabu ba wato alkur'ani da sunna ba za su rabu har su zo kurin dausayi na ranar gobe kiyama saboda da alkur'ani da sunna ba za su rabu ba haka in kana neman bayanin alkur'ani to dole ne sai ka koma ga bayanin da manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ta'ala ya saukar da wasu abubuwa a dunkule aka wa annabi sallallahu alaihi wasallama nauyin yin bayanin su kamar sallah kamar azumi kamar zakka kamar hajji. duk waɗannan abubuwa Allah ta'ala ya yi umarni da su alkur'ani amma kuma bai faɗi abubuwan da suka shafe su daki daki dalla dalla ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan bayanin ya kuma umarci al'ummarsa da su kwaikwayi abin da yayi ko yayi umarni da shi kamar sallah yace sallu kamar muni usalli hajji yace kudu anni manasikakum sauraka sallah bayanin lokutan ta da adadin raka'o'inta da ake yi da bayanin abinnan adadin sujjada da adadin abinnan da tahiya a cikin sallah duk waɗannan alkur'ani bai zo da bayanin su ba annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya bayanin su tun daga kabbara zuwa zuwa sallama shi ya bayanin abin da ake za su gane farillan sallah da abin da ba farilla a sallah ba da rukuni da abin da ba rukuni ba mustahabbi da abinda zai zai in kai rafkanuwa da yadda za su gyara sallah duk annabi sallallahu alaihi wasallama shi wannan bayani ba alkur'ani ba ko amma duk yana karkashin fadar annabi Allah ta'ala da yake cewa li tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi saboda in ka rike abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi kamar ka rike alqur'ani ne ba dan alqur'ani shi ya umarce ka wama atakum rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu abinda banzo ya to muku da shi ku karba abinda ya hana ku ku hanu wati'ullahi wa ati'ur rasul ku bi Allah ku bi manzansa ya ayyuhalladhina amanu wati'ullahi wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul kaga Allah ta'ala sai ce farudduhu ila Allah duk abinda kuke yirgima akan sa kuke jayayya kuke musu to ku da su ku da shi zuwa ga Allah ya zaka mai da abin zuwa ga Allah shine ka mai da shi zuwa ga alqur'ani sai ce war rasul kuma ku mai da shi zuwa ga manzo kaga abu biyu Allah ta'ala ya faɗa ko mayarwa zuwa ga Allah da manzansa mayarwa zuwa ga Allah shine mayarwa zuwa ga alkur'ani mayarwa zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam mayarwa zuwa ga sunnarsa to wannan shi ne to duk mutumin da ya ce shi ya yarda da alkur'ani amma bai da sunna ba to bai yarda da alkur'anin ba ba inda ya yarda da alkur'ani wannan abubuwan da alkur'ani ya zo da su na umarni a koma ga annabi sallallahu alaihi wasallam to da ya koma Allah ya ce fala rabbika la yu'minun hatta muka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima Allah ce na rantse da ubangijinka ba za su zama mummune ba har sai sun kai maka hukuncin abin da ya faru tsakaninsu na rigima sannan ba za su ji wani kunci ba dangane da abin da ka hukunta kuma su sallama sallamawa kaga anan ubangiji Allah ya umarni da a koma zuwa ga Allah ta'ala za a koma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunci mutumin da yace ba zai koma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam hukunci ba kaga anan bai daga alkur'ani ba kuma wannan umarni ne Allah ta'ala ya wa al'umma duka ba wai kawai sahabbai su kadai ba duka al'umma na annabi sallallahu alaihi wasallam da haka idan a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai za su je gurin sa su kai hukunci su nemi hukunci to bayan sa kuma mu za mu koma zuwa ga abin da ya bari ko ya hukunci ya hukunci da shi tsakanin sahabbansa sa mu yi aiki da wannan shine komawa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ta'ala da nuna cewa wanda har yake so ya masa da yake cewa yana son Allah to ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam da za ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya shine ka bi abin da ya zo da shi ka ji maganar sa ka gaskata shi kai aiki da ita Allah ta'ala ya ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin Allah ta'ala ya ce in ka gaya musu in har kuna son Allah to ku bi ni ku yi min biyayya to sai Allah ya so ku in kuka juya baya to Allah baya son kafire kaga ya nuna wanda ya juya wa annabi sallallahu alaihi wasallam baya ya juya wa hadisansa baya da sunnarsa baya to wannan baya cikin musulmi fa in tawallu fa inna Allah la yuhibbul kafirin sannan sai ya sake maimaitawa ce kul kace da su atiullaha wa atiur rasul ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah da'a wato ku yi wa Allah da'a wannan da'a ce mai zaman kanta ku yi wa manzon Allah da'a da'a ce mai zaman kanta shi ya sa mutum ba zai zama mai da'a ga Allah ba sai ya zama mai da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da zai wa manzan Allah da'a to yayi wa Allah da'a shi yasa Allah ta'ala ya ce man a Allah man ata'a rasul faqad wanda duk yayi wa manzan Allah da'a to yayi wa Allah da'a amma ba zai yiwu ba ka ce kayi wa Allah da'a ko ka yarda da alkur'ani amma baka yarda da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da sahabbansa ba ko ya karantar da su ko ya koya musu babu shakka wannan wannan abin nan ne ka ba yadda za a yi kai musulunci ba tare da ka yadda da bayanan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba in dai har ka yadda da alkur'ani to alkur'ani shi ya dora wa annabi sallallahu alaihi wasallam nauyin yayi bayani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je haji da sahabbansa hajji din tun daga ihrami da abinda mai hajji zai sa da abinda ba zai sa ba da abinda mace za ta da abinda zai fada da inda zai yi talbiya da yadda zai yi dawafi sau bakwai a cikin abin nan a ɗakin ka'aba da inda zai fara da inda zai kare da sallar da zai yi da sa'ayi da zai tsakanin safa da marwa da adadin sa'ayin da zai yi da abin da zai faɗa lokacin da yake sa'ayi da zaman mina da zaman tsayuwa arfa duk wannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake ce ta nuna masa bai da zafi shi yake cewa ku zo an nima na sika ku zo an nima duk sanda yazo wani abu sai ya ce ku kwaikwayi ayyukan hajjin ku daga wajena ku kwaikwayi ayyukan hajjinku daga wajena wannan ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yi na koyar da sahabbansa abin da ya shafi wato addini don haka wanda duk yake so ya kasance ya kasance wato mai biyayya ga Allah ta'ala to dole ya kasance mai biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda duk ya saba wa Allah ta'ala ko ya saba wa annabi sallallahu alaihi wa sallama to babu shakka ya saba wa Allah ta'ala wannan shi ne hukuncin da malamai suka faɗa kuma wannan shi abin da alkur'ani ya faɗa kuma a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa samun wani sahabi ba da ya tutsu ya ce shi bai yadda da abin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba a taɓa samun wannan ba duk abinda aka samu irin wannan to zaka samu an same shi ne bayan fukuwar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka fara kaucewa kaucewa koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ne aka samu irin wannan na'am to sai tambayar da ta fito daga Usman Tukur wanda ke cewa malam wane ne Zero dan Hubaysh a Zero dan Hubaysh yana ɗaya daga cikin tabi'ai Zero ibn Hubaysh ibn Hubasha al alkofi mutumin kofa ne ya samu abin da riskar jahiliya amma bai ga annabi sallallahu alaihi wa sallam shine wanda ake kira at-tabi'i al-mukhazara wato tabi'i wanda ya ci zamani biyu ya samu zamanin jahiliya kuma ya samu zamanin musulunci amma kuma bai yi sa'ar ganin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba bai yi sa'ar ganin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ba to shi zir ibn hubaysh yana cikin waɗannan al mukhadaramu ya zo madina ya haɗu da wasu sahabbai ya samu ilimi daga wajensu samu ya haɗu da irin su sayyidina umar irin su ubay ibn ka'ab daga abdullahi dan mas'ud waɗanda duk sahabbai ne da ya zauna da su ya samu karatun alkur'ani wajen sayyidina ali ibn abi talib da wajen uh, ubayi ibn ka'ab saboda yana cikin makarantan uh, garin kufa tare da abu abdurrahman sulami suna cikin makaranta da suka karantar da mutane alkur'ani kuma uh, yana daga cikin waɗanda suka ji hadisai na mazu sallallahu alaihi wasallam suka yi ruwaya musamman daga abdullahi dan mas'ud wanda suka ji hadisai daga abdullahi dan mas'ud yana ruwaya da gare shi sautari ko yana ruwaya daga wasu daga cikin sahabbai saboda shi zirr ibn hubaysh tabi'i ne kuma mutum ne da ɗaya daga cikin mutane wanda aka san su da ibada yana daga cikin masu yawan ibada da da gudun duniya a ya shi ya rasu shekarar hijira tana 81 ko 82 bisa sabanin malamai sai sakon da ke cewa malam nakan ji limamai suna karanta ayoyi masu alaƙa da abin da suka yi hudu ba a kai menene ne asalin yin hakan addini daga jamal adamu misalo to babu inda aka yi umarni da cewa in ka yi hudu ba sai ka karanto ayoyin da suke da alaƙa da barka ko ayar da ka fassara a barka babu wani hadisi da ya umarni da wannan ko ya kwadaitar akan wannan a shi sa wasu daga cikin malamai kamar mai littafin as-sunan ya ambaci wannan cikin bid'o'i da wasu limamai suke yi amma dai abinda za mu ce anan shine idan mutum ya yi haka misali a wasu lokuta wani lokaci ya yi ba kuma wasu ayoyin da ya karanta suna da alaka da hudu bai mai da abin al'adarsa ba bai da abin al'ada ba ya mayar da abin al'ada wato duk sanda ya yi hudu ba to a yadda zai karanta ita ce yadda yadda take da alaka da hudu basa to anan ya zo da wani abu wanda ba shi da tushe amma dan ya faru sau ɗaya ko sau biyu ko a wasu lokuta to wannan insha Allah labas babu wani abu amma kada ya mai da abin ya zama al'ada ya zama na wata ɗabi'a har da za a fahimci kamar wata kwaɗaitarwa ce akan haka amma dan an yi dace wani lokaci yayi hudu ba kuma ya karanta ayoyin da suke da alaka da hudu basa kawai ya yi hudu ba akan alkiyama da abin da zai biyo bayan alkiyama sai ya karanta la'uksun biyo bil kiyamati ko ya karanta izazul zinatul zalaha wannan ba a cewa dan me zai yi haka a ce kuma in ya yi hudu ba dole ya kauce wa dukkan wata ayar da take da alaka da hudu ba sa'a amma inda zai zama sa ce inda zai yi hudu ba to sai ya lalubo ayar da ya hudu ba akan ta ya karanta to a nan cewa akan wannan da dawwama akan wannan to shine zai zama abin gujewa hmm. sai sakon adam bala da yake cewa shin mutum zai iya yin turaren hayaki na shaidanu lokacin da yake azumi to hayaki ba ya karya azumi da mutum ya shaƙi hayaki yana azumi ba ya karya azumi abinda yake karya azumi abinda yake ci ne ko sha ne da zai shiga ta hanyar da aka saba aka saba shigar da abinci ko abin sha ta nan don ka don ya shaƙi hayaki hayaki ba abinci ba ne ba abin sha ba ne ba a cewa azumin ya kare ko da zai ji makakin sa wuyansa, sa wannan ba a cewa ya karya masa azumi wannan yake cewa da ala malam akwai mana yadda za mu kirari ga ubangiji a lokacin addu'a daga Usman Ado Kibiya to kirari ga ubangiji shine duk sanda ka faɗi sunayen ubangiji ta'ala waɗanda suke masu masu mafiya kyau mafiya ɗaukaka asma'illah husna din da Allah ta'ala ce fa lillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah ta'ala yana da sunaye mafiya kyau ku roke shi da su to ambatan waɗannan sunaye shine kirari ga Allah lokacin da kake ya ghafuru ighfir li ya razzaq irzuq li Allahumma la mani al-imam wa la mu'ti al-imam na'at wa la yanfa'u al-jadd minka al-jadd wani kirari ne ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a cikin abin nan a cikin sunan hadisin buraidata al-aslami sallallahu alaihi ya ji wani mutum yana addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa Antal al-ahad as zai lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan ahad sai annabi sallallahu alaihi wa sallam da yaji shi yana wannan addu'a yana ya ubangiji ina roƙonka bi anni ashhadu annaka anta cewa ni na shaida kai Allah kai ne Allah la ilaha illa ant babu abun bauta da gaskiya sai kai al samad wanda yake daya tal kwaya daya tilo kuma wanda ake nufarsa da bukatu lazi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba ba a haife shi ba walam ya yakul lahu kufuwan ahad babu wanda yake tamka da shi annabi ya ji shi yana wannan sai yake cewa wallazi nafsi bi yadihi laqad sa'ala Allah bismihi al-a'zam alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta na rantse da Allah wanda raina yake a hannunsa ya roki Allah da sunansa mafi girma wanda idan mutum yayi roko da shi za a ansa masa idan yace a bashi za a bashi idan ya addu'a za a ansa masa in ya roka za a bashi haka na yazo a cikin hadisin Anas wanda yana cikin sunan Abi Dawud sunan Nasa'i سيد سألك ابن مالك رضي الله تعالى عنه يكي شاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجو المتينا الدعاء إن شاء اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت المنان مديء السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ينا يوى ألا كراري دولنا اللهم إني أسألك لأنك أنت الله لا إله إلا أنت أهلا إنا روقنك cewa kai ne Allah babu wani abun bauta da gaskiya sai kai almannanu wanda yake mai yawan kyauta mai yawan bayarwa badi'us samawati wal ard wanda ya kage halittar sammai da ƙasa ya zal jalali wal ikram ya ma abocin girma da karamci ya hayyu ya qayyum ya wanda yake rayuwa cikakkiyar rayuwa wanda yake wadatacce da kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi bi yadihi laqassa ala Allah bismihi al'azam na rantse da wanda raina yake hannunsa mutumin nan ya roki Allah da sunansa mafi girma annabi idza du'iya bihi ajab wanda in aka yi addu'a da wannan sunan sai ya ansa addu'ar wa idza su'ila bihi a'ta in kuma aka roke shi da wannan sunan sai bayar to kaga wannan ya gabatar da abin da yake sana yabo da kirari ga Allah ta'ala a gaban kafin addu'arsa sai sa malamai suka ce in za ka yi addu'a ka gabatar da yabo da kirari ga ubangiji in kuma ka hada da wato tsananin bayanin tsananin bukatarka a gaban ubangiji to wannan zai kara wa addu'arka wata dama ta a karbe ta wato bayan ka faɗi girma da ɗaukaka ta ubangiji sai kuma ka faɗi kai kuma bukatarka ka ce ya Allah ne mai kaza ne Allah ka yi min kaza Allah in baka yi min kaza ba zan shiga kaza wato ka nuna kai tsananin bukata kake ciki kamar yadda annabi Musa ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir na ubangiji ya ubangiji lima anzalta ilayya min khairin abinda zaka wato abinda duk ka ka kawo mun na na alkhairi na tagomashi ne mai tsananin bukata ne lokacin da da ya gudu madiyan ya shiga garin da bai taba zuwa ba yana bako ka ba da masauki ba da wanda zai ciyar da shi bayan ya ga waɗannan mata mata ya taimaka musu sai kuma ya koma gefe yana cewa rabbi inni lima anzalta ilayya min hairin fakir ya ubangiji ni game da abin da ka saukar mu wato abin da ka kawo mun shi na alkhairi ni mai bukata ne Tunan sai nan take Allah ta'ala ya ansa addu'a matan faja'at ihdahuma tamshi ala istihya zuwa karshen kisa aka kira shi ƙarshe kuma har ya samu ma inda zai zauna ya samu sauki ƙarshe ma ya samu mata matar aure to kaga wannan gaddamar da buƙatar ka ne bayan kayi wa Allah kirari kuma ka gaddamar da buƙatar ka zuwa ga ubangiji kamar yadda annabi Yunus wala da fi zulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yayi kira cikin dufai duhun dare duhun ruwa duhun cikin kifi yace ya ubangiji ba da abu babu abun bauta da gaskiya sai kai sarki ya tabbata gare ka ce ni ina daga cikin azzalimai wato wanda ya cuci kansa kaga anan wato ya roki Allah ta'ala bayan ya nuna bukatarsa da tsananin abin daɗinsa, dinsa bukatuwarsa zuwa ga Allah shi yasa malamai suka ce bayan sana'i ga Allah kuma ka nuna kai mai bukata ne a wajensa ka nuna mai bukata ne a wajensa amma ne jibul mutarra idza da'ahu yakshifu su' wane ne yake an samu wanda yake cikin matsuwa shi yasa ake san dukkan wani wanda yake cikin matsuwa kafin ya ce wani ya yi masa addu'a shi ya dage da addu'a saboda shi yana cikin wani yanayi da Allah ta'ala zai an addu'a su da gaggawa saboda matsuwar da yake ciki shi kuma ubangiji shi yawa kansa kirari da cewa yana an samu wanda ya shiga matsuwa wanda ya shiga matsuwa ko ba musulmi ba ne idan ya yi addu'a a cikin wannan yanayin Allah ya kan ansa shi yasa Allah ta'ala yake gaya mana waɗanda suke mushrikai ya zaraki wal fulka da'u Allah na lahu in suka shiga ruwa ruwa igiyar ruwa ta fara jan su suka ga kwalakwal abin da jirgin ruwansa zai kife da su sai su kirawo Allah da ikhlasi Allah ta'ala ka tsiratar da mu la in jana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin sai in Allah ka ba mu dama muka kubuta zamu gode maka kuma ubangiji ta'ala da ƙarshe ya ya tsirar da su to kaga ubangiji Allah ya karba addu'ar su duk da ba musulmi bane masu shirka ne lokacin da suka dawo suka nuna bukatar su da damuwar su a gurin ubangiji haka bawa ya kasance mai nuna bukatar sa da damuwar sa a gurin ubangiji amma wani lokaci sai kaga mutum shi yake cikin damuwa amma ba shi yake addu'ar ba sai dai ya ce ayi masa wani can kuma da zai masa addu'ar sai ya ce kawo kuɗi kaga tun daga nan zaka fahimci babu wannan ikhlasin da ake cewa da uhu mukhlisina lahuddi ka kira Allah kana ikhlasi ba ikhlasi in ba ka in za in har dan Allah zai yi me da cewa ka kuɗi mutumin da zaka bashi kuɗi sai ka bashi kuɗi sannan zai maka addu'ar ka nuna addu'ar kasuwanci yake da ita kenan kuma addu'a na ibada ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa ce addu'a al ibada addu'a din ita ce ibada ibada ce wa da oni asta astajib lakum innal ladhina na an ibadati jihannama da dakhirin sai je kirawo ta ibada ta kuma ibada ba a sayan ta ba a sai da ita sai dai yi ta dan Allah sharadin karbuwar ta kenan yi ta dan Allah babu laifi ka yi sadaka ka yi sadaka kuma kai ka yi sadaka da cewa ka yi sadakan nan ne fadan yi maka addu'a kuma za sai sai addu'ar yi sadakan nan ne dan addu'a in ka yi sadaka ya ce Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya maka bukatunka ya yi maka abin da ya kamata ya yi maka addu'a amma kai ya zama da sharaɗin wannan ne ka bashi wato kai baka bashi ba in yau za ka bashi kasancewa ba zai addu'ar ba gobe za ka bashi ba Ka kaga kenan sayan addu'a kake so kai ta kuma addu'ar ibada ce shi kuma ya ce zai maka addu'a amma da sharaɗin sai an bashi wani abu shi ma kuma kaga kasuwanci ke da addu'ar kawar haka wannan dai shi ne abin da ake nufi da da ainihin wato yi wa Allah ta'ala kirari kafin ayi addu'a mutum ya irin wannan ta hanyar ambatan sunayen Allah masu tsarki wanda suka dace da bukatarsa suka yi daidai da bukatarsa yana neman gafara ya kira Allah da sunansa mai gafara mai rahama mai tausayi yana neman arziki kira Allah ta'ala da sunansa mai azartawa mai bayarwa to wannan zai zama wani sababi ne sila ce tawassuli ne wanda zai taimaka wajen addu'a su ta karbo to alhamdulillah malala sakar alkari masu raro duka duka a nan karshen shirin a wannan rana sai kuma za ku iya kudin ku sakon akan lambobin wadda da aka saba na 0805 biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma sifiri bakwai sifiri bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma kan sufuri bakwai sifiri uku shida sufuri hudu daya hudu biyar biyar haka zalika za ku yi kowa cikin adireshin mu na imel a fatoyin rahama at com. ko kuma ta shafi mu na fatoyin rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook kamar da sashen adinin musulunci na gidan rediyo rahama farin cikin al'umma da kuma wanda ya tattara mana sautin akan na'ura bashir da sun gogo sai shi malamin mu a doktor sheikh muhammad sani umar rijalin mu babban malami a tsangayin nazarin shira da adinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda ya samu damar amsa muku tambayoyin naku ana da sasan da na kasance tare da ku nake cewa wasu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولو أنا كتبنا عليهم أن قتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل أنفسهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما